Петер щуревем. Савна дусымна дали. Илтрін бульхавах, вғытсем хайкан малы марын де Пырай масты пулькачал. Ангулян, анлан, шавдашман чердень вража малдан. Шав пуштақ сыстазыне хамр пахчаран пысқыртса ярас чухне епле халаран. Эс аншуғышла демскер. Орден бай сей, ял ежу шавхастар хастар капаяттезе. Чын, шеклеть волкамыла, анчах маны же пурзалдакта думала. Товеш товежех. Курынак, шак варжыра тышмана зе, пинен-пинен паттыра тухищен незем, хамберге аны келен. пергенегере эфуларым. Мен бүлден. Чимхам, пілдерем. Можырлы хелес плать шамрык пегене, күржірен ана зойла тешәвгінеге. Чываш сенде надали астывадын бұл, күржі хері күрнеклі тені юру бұр. Шавынба тадах калам. Эс аныкелень, халі зана салам пӹдем Ху Хугаларыш пур деман ттеррес Пить азаймеха дышман, Эбір çӹнмеллех, Итлесем чегежемес хумменнле пăхан. Хул жине херле херес сырас маржизан. Сестра кусне снегер маржи деп, ұслыс керім пілдерзім. Чүнбеге китеп. Беренбе дыраттын же теттінес. Матур. Мен шутладын шинчен Шутламалық пұр. Кам білет. Шыржывымыр. Пызык. Сарлага. Тен пірле шулды дабыр таштаяка. Юрем. Шиде. Шарнас. Калашса санба атыранасын туйынмасть. Лейтенант Сумбай. Надали вренеть. Надали пәлнебегех варжы тапранзан, сестразен курснехыех кече чымалдан. Врене хер тұрышса, каш сирень вара әшлізе тавырынсан, вол больницыра. Больницы шывы храмар юнажар ялдам. Игивеше шухрыма утмаллаунда. Бызык шуды корпуза пур район білет. Тавраран хальчав курза йышлы хер жүрет. Вренеші пигензе, кышт васкащеде, кам щеневой зем пирен фронт кедет. Радио калать күллен варыже пить хаяр саралзах пыны жінчен. Лыплан маламар, кышт итлешіде херзем канна бек чухне, Терене пить херзе веренью эшне. Надаливал тимзер мар. мельзень ятне латинла жрать варварха ин тетратне. Надали, эс тухтыра тухан дешеняк. Теть пускиль матки вара шел ерзе бардак. Тухыпта, теть надали, мен легірде день. Мен барниха фронт валли ажытум дердень. Ютсе марунда хамыр херлі жар. Сангалара кубышку, ман пище вржать. Пичу те мардаха, теттіртсе матка. Памалла хара, чылға, шығаттым чыға. хынь хухвайки. Пурди юря. Пар, тень хыне ошырахи леге, Тень Тен колхозин джин яна дохнана, тахындарыш сивитсен санын мажырна. Эзі баны думбаллах теплене юрать. Хамрын ведь хамыра гура, Надалила радыра пельменбек пықсын. ек еклупра, веренес хыжан. Ехажат вуламалла комсомолецень. Як ожы ябала пухмалла візень. Надали унда хикень, үкетлет аван. Вол сестра булашыншке. Веренес хыжан. Тубынать, Шидеть пуласы вақычы яшчух. Алурады ывынмасть шеклінзе сінчун. Камыл дульчы. Шын әшчен. Виштыват сихет тілерзе зесенде ирчень, Хышчухне рехмет. Каш. шла тарач шумыр яранза, Надали больницы ранкильча шабарзам. Кече, хыврзах мане, йывыр еп ебе кышчи янне терегірні бек абатлар ямышы куштулы ах хыжан исканын жи тережеш бірлем самадни дешавінде кымага шинче темеше вăл шавранчы тул чудыл ичин пурна тымыраван ерге, йерге ыштан тухлы кудышман тарыға тінге. Кулиненге міржав ұшы жүннебе, ұғанза вражать вража пәдім чунебе. Герман ран жүру келмеш. Шапырт, жүк, ұштара шыламес. Сывы жи бұжу, темляк, водалықта. Ах, Энри, Энри, пульми юричі ташташы жүгіт Ачы болдықлыдағы, хай жерне петех тәрлі еух ябыға пустарман де. Кам білетін атата, шавы немеже. Аякрашки хаялдан, Тем левыл, инже. ұрадать анне чари хы ачамежін. Хурлық, хурлық шавдері салдак жын шивырза загаяет вара вұл әжінне бек. Надалия шавларать пергінекебе. Тухтыр леккергінекі пуля ғыртнех. Курнач шынгілеткі, шықны келетке. Пәргер дануну мне марлине тытса, мне шкелчик малыне панок кдарца. Тебе жінжен ұрықладым зем, надалейін көжінжен пахрыш хергензе пушкин горький яжесем лев Толстоин да ылтын шисе курынчы жында иванов та шеш пілде пәчікте білейін вырын илні шавділде тәпліні дәлін Вăл нарспи вуланы май, керванба візем канашланычыну май тірліне вишсе. же шырулыға, хамыр чілхіне тепчеген кирлі халь. Тере унчухне. Литвага керес патне щитне херенне, варжа татре эмерне, шонтре черене. Шонтре депер жулыма, те бір кавар, вар, хып тарма хаяр. Шендерю, тван жре кюрес шендерю, Шаван жын шунат жре шулымбе херю. Касын-касын Шумырда шатча чүрече келенчинчен шилінсе жакать. Ташта улым чашкырать, шахарать мрые, пюртри хюде ажарах, жүжене чыре. Темле сых сырбек тінже шавнашкал жүхне, надали шавдер пәчен туынат хэне. Надали интагамба калажас келеть. Выл кенекене хубать, выл перо илеть тағышне матан. Күшне ғупреде, надали бір замандаларчы. Тем Чавзалан Чавзаланна лыне сиктерзе хуллен, сыдыр жывылжамкене икпюрне білейн. Вара ел шутылдарза учреде күшне, печешін ятне жырза хучы хучне. Энри, эс анып келе, хывындан таға шыру таға келе, Хамында сағал вағыт сен құғушыра, Эс ан пашырған. Пұрынат бірға ұрақ. Сывы бұрдаван. Ялдезем біргізмақ. Фронтризем шинчен каламашқын хен анжа халдеме хилтмен. Сайралат ял еш күллен. Бәл. матлықта шөгінде берін білен шабы жәттішті. Я тухмазыр мәнзірек пынны-тынны да әбі жерін вешіре Военкоме неньмень, еплеха апла. Леш авнах передиккен. Шапла да шапла. Эбе ширин виші жол партире дырап. Лайхрах астуза юл. Тередеть вара. Шавын бек пуплегелеть хала хунчинчень. Верук. ам же белень. затекала шле, Самаюх Иван ржине педермелех кайрывал. Куран Аттене суйлар ишкаль председателе, çамрыксем ялда сахал, қывақ плен. Ну, аптрамеха ытлах пирен аптраман, шымылымарынде баллах пуш пулзадыма. Турызем кыжал биде қвайла, пүй житмеш, әлетте манатте. Халь, лара білмеш. Выл шырашынчы шыру хайде хазанам. Теміскер тыван ару пирге азынат. Пехилешшіні, мәні, каламаш мана, кузе креттеть, ильтрини, аттеде ана. Ну, залам зана печем, па тұрбылдаван, мана кечем, Анжах мен Час епхам да варжыра булмалы едем, час пуладык медсестра, куры бритень. Шыруна шырақ тұрзам, а тебя не палябай бергайзан курмешкан лихне. Аза тебе не пурн черчеде, кам білет вадызыне, хуйхы Герман Германда келзі қайзан пірле жиржеде шарламас хагударан тенже жерде, санбада жира деден, пілдірзем, кунда шухышлат бұрын жинжен темлі жухышта. Павыл сакрымыш клаза педермезірех лётчиксен шкулне ғайза кереспе жүрет. Кайдыр, ирі хейнже, аптраман давраш әмір болны жершінже, хал лекармаш сывы был пече мана эсанман. Юри, я могу жирать Ху Хубеге хури. Ашшыне шүревем. Юратны ывылым энри. Кыжал зана кедеттімір. Анжақ тінжен кевидірді шапладыға. Мән әшлі бір. Алға бұлақ сіксе дұқса келеймін мінле бітпе урау салырас. Шуначке шәрімір. Үшта хурас Ебір Ебірвет аптраман давраш. Салдак парза, варжы-варшса хунаны пирен хурындаш. Эстыткалаттын яланах теп азат темір медальне. Не нам, не нам тетте. Шабах, не лекне барне. Пәлмен де бұлевалын мен мәншін варштыне анжах вăлсашăн хывна жол. Ажу пӹлнех варачам. Ажу пӹлнех мӹскер бирги шабарныне. шабарныне. жын хый пычкы керби речым ланыне. Ажу пӹлнех. Перекопра жын тени стапине ташманнан кәвілні, хура, юнебелле пәветнене. Ақхаль келешін янты нечих мажав әміт сыржыған. Шок, вале колхоз керней бер парбар жеде ақман. Шап, шәмәрі валам шундар, шав чунилли әсіремеде. аптраман зендятне ундай снегі жанда шәртмендеп. Ман пилім шага. Шем ебех пәр хурындаш рубалах салам бір. Хам бір бек шүретіп хасывлық балам аннюдесыва. Кулленех эс уншыварощи вара. Каш-каш саншырывызыне икшер хутта вулаттарай. Аслашубазан раз расназалам да ыжы Шапла чымырдан захуллейн пурнат праха. Салан Пичу перле пірле ранба теге хыбар тумариде. Ана усрат пульхашыба. Куш-пушлы жын шухальмедеп та килеймерешке, тезе ялжыш сана шәллет. Эмриан бұлдырчы кіске тезе пошырханса биллет. Меккен старик те күржемір курма хал азнат. Салам жыр, тұз чексемер, ват шын ослақ Тада салам жыр галать удар жывады егінат, вылхал бужу шутланач, шырвунда анманынам. Ватты бұлзатшы, Эливан, Эппілдер зеттім, вілжівал. Вол хуралланық шын мар керейме выл. Ижейме ют келзе колхозын угіл жізіне, суя заран сөбілдезем пірден тараймыш, инжеде. Эбір, витті елдах сықлат прахамыр бұрлыға. Мен бұры мандым рыға, кайранда шывыры бұрға, Эпхам до полченере. а капла була сползан, ман стариксем гунда хивре, кашни сунаржа, партизан. Ну, сывы булха. Надали рах тұрат тердезана. Шаба хышу хесман валли, хамтядым бада жир. Расна. Эп пушлы халя голхосра. Ответлы жин, эс хлан. Тень хышчухне бара, хамжеште пельмеле бульман. Сыхлан, Анзықтарақ мен бұр адашны қырзып сана. Анжа хырастыва зан бол. Асто Чаппаев землякна. Те басла жуда баттырзан. Хуасла жуда аптыраман. Тывана жуда жабыш сатышман бұлман. булман. шилли де таврынза санрағал чомырдандырақ, Ес Арысланбек вржаса шан шанзадырать. Хамебе, аптраман илле. Герой Пилеп. пиллеп. Госпитальре. Аптраман энри сураня шамалақ пулман. Шаванбана жарна аяққа фронтран. Түрлінзе бұрнат вылғалі хыр варманінже, куні земірде шыққанлі, кер Самайлан набек пулзасын пәрірбе вылак тухля кышт уткаламашкан коридоралам. Халат пауытса бұрушын тегерайынче ынзыртан хайне вұл күржі, шоппын чарынче. Порошоги теміскері ерні бүлдізе, тынлавне энри силлері пүрдневне чіртсе. Анчах немін тұқын маре. Келінче патнех пычыде шуралдан мари. өл хайне. Чын юлдашым, ширин вище тулдарзасынақ, пәрже-пәрже кемел шишті, шүшінде занақ. Чын энри, ачалық таржы сан күшізінчен. Күш харжи хушиде каржы тарынра хиден аслара хес курынадын хавандан бардак. Тыдын айрын бұрынма да, акенде, салдак, Епушламы шеш пулзасын, бурну жуды сан, хадяри хаяс ятмашкан пызыкра хазап. Хадяри куштан пахмашкан вилемете пре, местіп санжын. Пығын, түп түрек. Шендеречіне ес пулын, малдызембелле, халя, халя халезу хурла, анбыдар, пілеп. Эс веранды жіне дұқырын еребейн ұтсам, тарын хамыш креслы гордын лардынак путсам. Пурнышра булать пулинде çавынбек самант. Мендери аза пулинде чуна анамант. Çавынчу херехеше щитларах вара. Савнинчен, тусран пизечен, килдишран дарать. Çавынчух сывыжыращы пуле сывышсем, узала курзах ырачыш Шавын жух пуплейші бұлі күрікпа жілбе, шундарат ашна күшілік күжузем тибех, канашланы бек кашлашы. Шыржул хихырзем, хыш пая чаплагалатшы. Астуза илзем, астыватенри, вуланым. Немін деманман. Хыйдеса вашыргаланы ман. Халь, веранды жіне үкне хыр еппезіне, вылпықсаларзасын чуне, вәшре инжіне. Халькер жилі хываланы тұрназын беллете ересман аптраманын, Те юрлас пірле, волгаларчы пічікшежі блокнотне жумран. Саспалы земюгейші түрлін жавраган. Тузым, тузым, хамаргожым, манын жонашы, Азын адын жес тузым, азын мастын жы. Кунен жерін үткінат бір жыран вража. Шамра кемер, кам хападыр тузым да варзам, неге ленчі кешін вешсе Тивей выл. менші силейменші переш авражил. Хүйде мара, евамыр шумырда гайман. Кун иртмесші юрламазыр, кымыл тулныран. Шығанушкыны капланжы пәлітпе бірех. Хуйғаштары жиде кыларжы еваран бере. Эс ташта жүрен завныжым. Эп Аслатиде аша шишим перін пүшінде. Анчах харзар амарткайык еврлехе бир үссеші тремер сазартық қыжал еберер. Вешсе ұткындымыр хара шыған земшіне қыдылаймеш Час юхтарыш хуб хураюнне. Хамырдандық сағыварны юндумламе земшитсе тыгынеш тыхланын тұшмана візім. Кемзірде терде керледер хыдырах, андив, пурбулас вржа педердір шағы аслади. Вайлырақ шеклезе гайдыр аслы жавражил, тескілес санбаман. паттыр. Тывал ехравжи. Агит пунктрам. Темень бызығыш хула курын айташтан, Поезд щитне васказа кынырлах паян. Агенпут пүлеменже тулы ехшінзем, малалла таштайынже каймалла візін. Шпаллы земде бурбардак, ромпта хужыран, лейтенант есержанда ешлырақ құран. Пуринжен ешлы баллах рядовой гунда, тәрлерін ушқын балалар задухны да, е юрлашы еребен, е тумра кыштах хашки хышкедесрен. Пур кубыстам, мінлі ғалық шуги кен, вайлавырысем, юрыран хыпма білмейн украинецем, топ-топ түрлі яштага грузинзем, матур туркменземде, сарлага казахсемде де бұр. Ярынза узбек сар гарел балла, пур жыр жыв хускалны бе кучынақ Пур жыр жывын пәрдашман, шәр жілке белен баян. Аргадар депрень аслы хымыра, тіріслер вұтпа, шуна шуквыл жолымра чида задубам. Пәдім ғалық чүпті чүптывары хеже, хурақсем жіне шілбек тавылбек вежер. Пырзаке надали шул ешізімбе. Палажаща, ұшталы, хышшинчен, епле, Тірлі ғалы хушинче чывашпақ хышчук калажадын бұледе уйырмашкын жук, вырысла чухлат чываш, шывбек юхтарать хыжы бур, юре кышкашт каппаять вара. Салдакран килне елзен пілмене берет, ашамыш ши тезен, яши юдет. Керепля ври пірде шамгаран шапсан, шын жазақтына керет, тене авалдан. Хыдыба жашты жу, кампрахны жи, тет вара валунбек чух, шам салдак еши. Унжын-гунжын сымақшук, пирын жінделей вырысла бельнигу хамыры ращей. Надали пыхать, сынать, тұрыжать пілме, выл шутлать, чываш раснах, кужі үндемле. Мінліне тень хайде калаймаш, анжах, курзан янышматтым деть. Янышать палах. Янышать вылма дезен пиренденде урыхла кужымырзем, надалинде. Надали пыхать, сынать. Аксан енчізем, акунда дәрежіна, чывашны білзін. Вишкідеслі шуғазем, кубиклы шуға, хужызем шачывашсен уйырмақ шыға. Шук, чываш, тудар, үтті, камза не бақсан, хужыба гывар жуди күжінже гуран. Шилі вуд пеге херю, шынышмаш чуна, пызык шанчык шендерю те жынать. Тулын шавлын вокзалда хеве женщинзем пірдаван бек тахшандан, пір әмет везін. Кашт хыякын жеш кулза пір замақсырақ, иртне майын достуза хавгаландарать. Поезд каш сіргелі шук. Шыр жиру, пардак вережей эш май бурчух, Пыжы лектрак. Артисем щитрі жундан париквиш зас, янрада агит пунтрам, видерюлле бас. Хеллихи кеске гуна хубырлар эссем, карына щухлана тетчем жажавзем. Шужи куш пек да курас щук тулдан. Сыха шаплах щещ, шалда пурныжа хулан. Тентада да чаререх, хыбаланчакрах, тентада да веререх курн масть анчах — Кеш концертитлегінзен майбен кыштах, та продащах хызем, каммене ста. Надали дечен небе ташлама тухать, серебрянка мебе валгулен югать. Хирештана сержант, келлизем белле, хужыран вал шалт-шалт-шалт тудар зайлейді. Хыдырах тет ежана ятранах чынзе, гитлер сатана кун кэскелесе, келесе. Түзей мезір шағынза вилдер пұшырлех, шырварлан мишмаса он юне беле. Хывырт-хывырт куба щикеве. Сержант па амыртымалла, надали свет. Пичігуші шунахать, туды ял гладь, савынарға туслыға, Иран мән булать.